Agathe Ursula bacquet Grendal estis norvega pianisto, instruistino cae componistino. Si nascigis en richa familio de art talentai filinoi. De infanaggio, si studis musicon ce diversa instruistoi. Iunage, Agathe, primis sian desiron dedici sin al musico profesie. Post comensa resisto, siei de patru reconis sian talenton cae subteni shin. Si studis ce la nova Academia de Musico en Berlino, quie dum dui aroi si estis studento ce Theodor Kulak, cae studis componadon cer Richard Gurshant. Poste, si studis ce Hans von Bullow en Florenzo cae ce Franz Liszt en Weimaro. Ecde sia debuto in sia nascic urbo Christiana, sia aciris famon per sia ludado de la concerto numero 5 imperiestro de Beethoven. Sia debuto estis dirigentita de la elstara norvega componisto Edvard Grieg, Agate cae Grieg farigit bonai amicoi. Si premieris plurain eliei vergoi, inclusive de la canto ciclo Heihutusa, opus sedet kai cae lia piano concerto, cium si brille ripetis ce la Parisa Monda Exposizio. Si gretzigis, cun la fama cantisto, dirigento cae componisto Olaus Andreas Grendal, cae daure si evoluigis el staran carieron quiel pianisto, cun serio da concertoi en la Norda Irlandoi, cae concerturneoi cie en Europo, cun granda successo en Londono cae Pariso. Plei ofte, Si ludis en accompano de el partneroi, qui exemple la violonisto Ole Bull, la cantistino Nina Grieg, kai Edvard Grieg, qui dirigento. Agate Bachet grendal estis avangarda intervirina i componistoi. Successe combinante la geet John kai Patrinetson cun la amplexa carriero de uno al la plei respectata i componisto i cai pianisto de Norvegio. George Bernard Joe proclamis shin uno al la plei granda i pianisto i de la Iarcento. Cai li el starigis shian sentemon la simetrion cai artan economion de shiai componajoi. Ec de la agio de tridec iaroi, sia autocapablo pli malbonigis, fin fine antingante totalan surdezon. Do, si devis retirigi de la publicai presentadoi. Agate, donis siain lastain concertoin en Svedio cae Finlando en 1901. Daure, si dedicis sin al componado cae al instruado, en cio si esti successa cae influa, crom que gi consistigis gravan fonton de enspeso por la familio. Agat Bucket Grendal igis el star figuro en la nomita ora e poco de la norvega musico, kiel excepto Presca ucciu il sia musico estis publici dum sia vivodauro. d'auro. Multa il sia canzonoi estas parto de la norvega popola repertuaro, inclusive la infana printempa tago. Sia cantoi estas ege allogai tre canteblai melodioi cum bone faritae accompanoi. Si componis en tutte proximume quarcent pezoin, cii includas multa incantoin cae vercoin por piano, quelca in corus pezoin, cantaton cae du orchestra in vergoin. Si el montris buntan tilan diversetson cae vastan poesion. La bela serenado de tri pezoi Eble estas la plei populara pian componajo de Agathe Bucket-Grendal, sed schiai concertae studoi estas virtuosai chefvergoi. En schiai pli posta iaroi, la stilo de Agathe Bucket-Grendal transformigis cae anticipis quelcain la pressionismai ideoi de la frua dudeca iarcento. La componistino Pauline Hall nomis la unua vera norvega impresionisto. Ŝia rimarkinda favela suite opus quare, estas eble la unua impresionisma pezzo de norvega componisto.